Божи благослов, браки и сестри. Десет години поминаја. И ке ми просите, ако случайно емоциите ме надвладеат заради сестра Васка. Денеска Данило, кога ми предложи да имам нешто, тема за здравствената реформа, одма се сложив. Но филмот почна да се враќа назад почна да се одмотува. Ништо што е злабоко во мене го закопав, не сакав да се сеќавам на тие моменти, затоа што многу често се обвинува в себе си дека се страваска, што почина е причина, може би и јас, и мојата убеденост, дека знам како треба да се излечи. Но, тогаш сум била уствари на почетокот јас многу пати се откажував. И оставев и книгите, и, и читањето, и ќе ме прашуваат луѓе, ова како се лечи, она како се лечи, не знам. Бегав. Ама имаше нешто што цело време ме, ме тераше. Оди напред, немој да застануваш. Јас ми се чини пред многу, па може би 9 години, јас имав една ваква некоја слична тема од катедра и од тогаш мислев дека никогаш нема повеќе да излезам тука. Знаете, Господ паси донесе момент кога преку нас сака, бара и верувајте, може би сме балкумина овде, но можеме да ја повлечеме колата. Можеме да понесеме терет, затоа што не сме свесни колку ние, ако сме слаби, колку сме силни, али со Господ. Прво Господ, па после ние. Јас сакам накратко да ви кажам, сите ние знаеме како да не слабо се слуша. Што да правиме, смалете го. За мали луѓе. Ева ке се да, добро. Многу често ние сме еве сега овде сите сме здрави. Не би сакала вечерва воопшто да ја спомнувам сестра Христина, бидејќи не е тука, нема никој од незините членови и многу, многу сакав да има некој од нив да слушне затоа што они се наоѓаат во еден дел од оваа тема што јас ќе, ќе изнесам вечерва. Многу кратко, општо, сакам да ви кажам како треба да живееме, што треба, како нашето тело треба да го гледаме, како една комплексна целина, а не само делови и како што нашите лекари современи толку и учат они, толку им е дадено да лечат да го лечат симптомот, а не последицата. Симптомите се најчесто ме боли зап, ке ти даде за забот. Ама пак ме заболи утре забот. И ти повторно ќе пиеш, ќе те заболи главата, повторно ќе пиеш. Значи, ние не решаваме причината зошто се јавува. Ако е завод, ќе го извадиш или ќе го поправиш. Ако е главоболката, каде се наоѓа проблемот? Многу често викаме, па добро, ме боли главата сигурно времето, промена на времето. Ме вртат нозете и тоа е промена, вика, на времето а, ние мислиме, а всушност се се наоѓа во јетрата. Сите причини се таму. Таа ни е магазинот наш. Јас многу пати не изја замислувам како магазионер, ама супер магазионер. Таа да, си има рафтови, си реди. Овде имам калиум, онде имам магнезиум, онде имам црвени крмизрс, ама овде имам квасец. На едниот трет имам уште еден квасец. Што правам? Јас не можам да купам. Ке одам, нашиот систем, Господ така, као организам го има создадено, да има најмалку 26 подсистеми, донес до сега се открини 28 подсистеми. Што значи дека јетрата или ние ќе одиме, ќе купиме ако немаш квасец, ама јетрата нема од каде да купи. <clears throat> Она ќе пробува да оди по комши да најде. Нема да најде. Ке оди кај еден орган, кај друг, кај крвта, некаде ке бара, не може да најде она. И она се враќа тажна. И си вика, ке почекам, може ке дојде. Утре дента немува нешто друго. Таа почнува да вене како цвет. Кога гледаме без вода, без храна, како се суши. И ние полека се разболуваме. А зошто да го направиме тоа? Зошто не направиме да бидеме здрави како што и сме и мислиме дека сме, но можеме многу, многу повеќе да направиме од она што ние пробуваме да го направиме како дневна исхрана или, или живот во текот на денот или во текот на месецот, во текот на годината. Многу често паѓаме под желбата на окото или желбата на срцето или желбата на нашите пријатели, па добро, сега еднаш како кастиш не е проблем. Но тоа ја жалости нашата јетра. Таја вика е прва и единствена што треба да почнеме да ја чуваме. А ние, уместо да одиме во шума, уместо да одиме да се храниме со органска храна, да одгледуваме органска храна, да, уч, да ги учиме другите како треба. Ние сме први овдека кои се занимаваме со нешто што најмалку ни користи нам како живо битие кој Господ не создал и ни рекол јас ве создадов, јас ви дадов и треви, и лекови, се е покрај вас, се е околу вас, ама вие ништо не гледате. Ба, јас за оваа тема не се спремав, бидејќи многу работи е, ги научив од искуство и кога видов дека брат ми се излече од метастази за во рок од 45 дена, тогаш сватив дека уствари сме ја нашле правата метода, бидејќи овој човек, доктор Шуц, е прво со Господа, а потоа е со сите оние лекови кои се наоѓаат по природата и кои Господ ни ги дал. Случајно е најдов една песна и би сакала да ја прочитам. Убаво ќе ни дојди, да не врати, може би, малци и во реалност. А после ги продолжу. Кога срцето плаче, кога срцето плаче, слуша само Бог – Кога болка се откинува од душата, кога човекот паѓа, потонува, тогаш ја пресекува тишината со кратка молитва. Слушни, о Боже семојчен, ов ми иде да плачам. Ти ми даде живот. Ова не пишува, јас, ми, јас го кажам. Ми дојде на срцето. Ти ми даде живот и се, и се солзата во око кога срцето нечујно плаче, А кога срцето болно молчи, душата ќе вресне. Слушни, мој Боже, толку сум осамен. Направи ме силен. Мој Боже, <clears throat> за да не треперам од страв, болката е силна, а нигде за солниште направи да сопри, немам веќе сила. Кога срцето плаче, времето стои мирно. За човекот да си го види животот, како минува пред очи. И не сака да оди во непознатото. Застанува на работ на безната и вика. Вика кон својот Бог, слушни о Боже семојќен, ти ми даде живот и се, солзата во око, кога срцето не плаче, а кога срцето болно молчи, душата ќе вресне. Слушни, мој Боже, толку сум осаме, направи ме силен. Мој Боже, за да, за да не треперам од страв, волката е силна, а нигде за солниште. Направи да сопре, нема веќе сила. Во овој момент и како кога пронедов, го прочитав, се најдов во душата на оние на кои им сообщуваат дека се болни. Немам сила века, а треба да се бори. И што прават нашите доктори? Или ја кријат вистината, <clears throat> или ја кажуваат. Најчесто на оној кој е болен. Сега во таа ситуација се наоѓа сестра Христина и незината фамилија. Што се случува со имуниот систем? Дали може да предпоставите. Денеска имавме многу бава полука за сочувството. Многу не е лесно да сватиме дека на некој таму му се случува, ама велат нели жабе не рекле мечката шумчука ќе дојди на твоја врата може. Јас велам не дај Боже, сите да бидеме здрави и живи. Никој да не доживее болест, никој да не доживее тој момент кога ќе му соопштат нешто најтешко. Во тие моменти да се да, да, се извинам, јас јадев доста луто, па и од тоа може и малце. Во тие моменти кога ќе ни сообштат сестриски не ми се смеете, и вас ви се случува истото. <laughs> во тие моменти кога ги осеќаме тие болки, таа паника, не знаеш каде да тргнеш. Не знаеш кој пат да го фатиш, кого да го послушаш. Трчаш, земаш еден лек, земаш друг лек. Не ова ќе пробам, не она ќе пробам, не вака ќе направам, она ќе направам, било што, нешто ќе направам. И на крај ќе те убедат дека најдобро е конвенционално да се излечиш, А нашите доктори не, не знаат ништо повеќе од она што ни ги научиле. Да те зрачат на цитостатици. Јас многу жалам што морам вака да кажам, затоа што многу лекари јас поштувам и ги ценам. И го ценам и нивното знаење и учење, што они го постигнале толку години за да станат доктори, за да помагаат на луѓето. Но имуниот систем паѓа. До тој степен, што ние веќе, као болен, јас се, можам да се земам било кој од нас или јас, да бидам болна, и со таков имун систем многу малко може да се постигне. Ние организмот сега веќе треба да го гледаме целосно. Ние треба да направиме животен став во тој момент кога ќе разбереме што се случува. Дека сме најтешко заболени, дека не останува три месеци, шест месеци или година дена. Не треба да не фати паника посебно ние кои сме во Бога, кои веруваме во Господа. Верата наша тек, дури тогаш е на испит. Што ќе направим? Правиме нов план. Како треба да се живее? А овој нов, нов план кој јас ја ќе го изнесам, би сакала да го имаме предходно, пред да се разболиме пред да дојда такви моменти, кои никој не ги сака, зашто ти е жал да оставиш близок, жал ти е да ги оставиш децата. Им требаме. И затоа треба да живееме, да се бориме да живееме здраво. Во моментот кога ќе разбериме што се случува со нас и со нашиот организам и дека ни останува туше 3 или 6 месеци, треба да одлучиме и да дојдеме дома да исклучиме све што изгледа на телевизор, што личи на телевизор, на телефон, на лаптоп, на оние, како се вика тоа не е таблети, што све не измисле. Има уште и допрва ке измислуваат. Да ги заборавиме турските серии, да ги заборавиме вестите, да го почнеме новиот живот, да почнеме да шетаме, Не утре, него одма. А најмногу од се, во тој момент ни треба верата. Ни треба Господ. Да му поверуваме, зашто без него нема да успееме. А со Господу се успева. Молитвата и мислата се појаки од било кој лек што ние ќе го земиме за нашето физичко тело. Прво што треба да си направиме, значи тоа е да ги смириме нашите нерви, да, смириме, да го смириме нашиот дух, да му дадеме храна, за да знае кој правец и да го слуша она што внатре му зборува интуицијата, духот што му зборува. Кој пат, по кој пат да оди? Не е тешко да заспиеш. Многу лесно е Ние веруваме во воскресение. Зарем е тешко да заспиеш? Не. Знам дека ќе се разбудам. Мене не ми е страфа смрт. Али она што Господ ни дал како дар, ние мораме да го спроведеме. Ние овдека, реков, малку мина сме, мора да поведеме. Да го поведеме народот зашто не чека. Дали преку здравствена реформа, а мислам дека е тоа основно. Дали духовно, зашто најголемата болест и најпроширена ќе биде депресијата. За ракот е најден лек уште пред 15-20 години. Не даваат да се, да се лечиме така. Зашто нема пари. Прво, што направивме, значи, духовно го организмот. Тргнуваме напред. Го гледаме организмот како една целина и мораме така да го лечиме. Не парцијално. Најголема грешка беше што јас и јас мислев така, дека може ова, ова, ова, она, нешто ќе помогне. Не. Значи, Господ која не создаде ни даде рака, нога, нос, око, тело. Се ни даде. Сите тие заедно функционираат, значи заедно и се лечат. Почнуваме прво да ја лечиме јетрата. Онаш за која што ви кажав, нашиот најголем магазин, нашиот <clears throat> единствен орган кој е најголем, а кој тој толку многу помага и ни дава да бидеме живи. То се прави седум дена, па потоа се прави чистење на бубрези, па повторно седум дена чистење на јетрата. Има сокови, има чаеви, има тинктури, кои помагаат да се прво очисти јетрата, да, помог, да му помогне на организмот, преку јетрата се чисти жолчката и желудецот. Прочитав дека панкреасот се регенерира за 24 сати. И тоа лично го докажав ке една моја пријателка, која за 24 сати од 9,2 шекер, значи, шекерот колку беше, и тоа гладна зборувам, Утредента и беше за 24 сати и беше 5,4. Желудесот 5,4. После натрав да се <clears throat> да мери кога е најадена. Беше 5,9. И сега она веќе се храни на тој начин. И стално ми велеше, да ти кажам, рече, јас не те ни заушував што зборуваш. Ама кога ми дојде на грбот, ме фати паника, нема каде, да знаев дека морам кај тебе да дојдам. И, и ти благодарам. Ја знае Стефи Зоре Димитриевич. Значи, мојата и колешка и многу блиска пријателка. Желудецот се регенерира за три дена, а целото тело за седум години. Па сега на нас е да бираме како ќе почнеме од кој пат ќе го фатам шевикат за Стамбул? Дали правиот или ќе продолжам така да живам? Во а, самата метода која користи доктор Шуц, ми остави многу голем трак тоа што тој многу верува во Господа. И ви кажав, дава силен акцент на верата, на молитвата, на духовната сила која бараме во тие моменти, на трпението кое многу ни треба, не смееме да паѓаме, и на луѓето кои не обкружуваат околу, околу нас да бидат силни, ќе речиме строги, може би некоја ќе речиме па многу си суров. Не, не треба да го жалиш тој што се разболел. Зашто за болеста не треба некој друг да те разболи. Ти си сам крив што си дошол до таа причина. Никој не те донел. Едино што не прскат од озгора, па се храниме и така на така. Со цеметралисот и сите ми е многу добро познато за тоа. Затоа велам, трпението, тоа е една синусоида, Сега одиме горе, па долу, па горе, па долу. Е, тука треба ние да издршиме. Ако сакаме да се излечиме, а верувајте дека се лечи. Начинот на кој <clears throat> предлага доктор Шуц се покажува, се докажа на брат ми, бидејќи он не умре од карцином умре од срцето затоа што не му дава терапија. За значи, 45 дена он се исчисти и лекарите не можеа да си веруваат, не можеа да си признаат себе си дека ја погрешиле диагнозата. Он немаше никаде метастази. А умре од срцето затоа што не дозволува да му носам храна, затоа што не дозволува да го хранам така и затоа што не му ја даваа терапијата. А не знам што му дава и го држеа до последен момент за да покажат дека они се во право и дека тој ќе умри. Втора работа која треба ние да ја направиме во методата на лечењето е исхраната. Треба да се префрлиме на 40, јас велам, 40 дена, не 31 ден, не 60 дена, на тешките заболувања треба да се повтори 37 дена пауза, па 30 до 6 месеци. Храната се состои од сокови, повеќе од зелени сокови, помалку од овошни. Тоа се прави секој саат. Значи, буквално мислиш дека си гладен и првите сати си, првите денови стварно си гладен, се појавува и глад. Но, почнува да се заситува, затоа што ние примаме инфузија директна која оди за 15 минути во нашиот организам. Нас не ни треба инфузија од шекер и вода. Таа е инфузијата што нас ни дава докторите. Или сол, или шекер и вода. Таа те крева во рокот саат време, ќе измокриш и повторно си исти. Додека соковите се директна инфузија кој ода за 15 минути во организмот. Они му помагаат на, и помагаат на крвта да се да биде поредка. Затоа што кога е крвта поредка, не значи и квалитет на хемоглобинот, на црвените крвни зрнца. Се зборува заради густината неизина <clears throat> да може полесно да дојди до оболените места. Штом доаѓа до болените места, тогаш настанува и за здравување, независно тоа каде е сконцентриран и при колку е метастазиран организмот. Друга, а, уште една метода во текот на лечење е туширањето. Значи, тоа е метода која користеле и во старо време, од најстаро време има бањи. Порано и така ги лечеле, немало друг метод топло-ладно. Значи, метод на туширање, кој се користи во рок во текот на денот од еднашка до три пати, кај тешки заболувања и до три пати, кој, значи, секоја туширање е седум пати. Топло-ладно, топло-ладно и завршуваш со ладно. Во најтешките заболувања, каде што се бориме со времето, за да го спасиш некого, ето имаме заболување кај што имаме време да се малце поиграме, имаа метода на ладни чаршафи, каде што се предизвикува треска, а кога ја предизвикуваш треската и со пиење на а, чај, кој има 300.000 лути единици, Значи, не онај чај кој ние го користиме, оние пиперки 140.000 лути единици, него над 300.000, а тоа го има чилито. Предизвикуваме грозница и со ладниот чашов кој ќе се завитка болниот. На тој начин ги тераме белите крвни зрнца да почнат да трчат, да се борат и да, го напаѓа, да ги напаѓаат оние места каде што се метастазирани или да лечат она што не мора и метастази да е. Може да е некојот било кој, може да е Алцхаймер, може да е срчево заболување, може да е е, еве, да имаме илјаду болести кои може да во моментов да не ги набројувам, да не го трошиме тука времето. Методата на масажа, <clears throat> значи ова е се што треба да се прави во рок од 24 сати. Значи, ние сме 18 сати во работен однос. И најмалку двајца со болниот. Ефект има. Многу брзо и многу силно. Масажата се масира, најчесто нашите доктори викат, не, не го пипај тоа место каде што има кврги, каде што се појавува, не, немојте. Напротив се масира целото тело, а посебно оние делови каде што има значи, чворови, каде што се појавуваат, затоа што организмот, за да го спаси да не се шири карциномот, низ телото, он го капсулира и го прави како бункер, кај што не може да влези никаква бомба. вежбањето. Што треба да правиме кога сме многу болни? Не можам. Тешко ми е. Ми се повреќа. Зато што се појуваат многу, појави, многу нус појави кои ќе предизвикуваат повраќање, пролив, главоболки. И тогаш најчесто ги фаќа паника оние што се блиску, е тогаш не треба да има паничар покрај тие луѓе кои треба да се лечат. Затоа што смета дека треба да се напијат некој апче, дека треба да се прекине со терапијата. Не, напротив, организмот тогаш врши притисок се да се сврли надбор. Он бара начин како да го исфрли. А тоа го прави или преку кожата, или преку изметот, или преку мокрача. Постои клистирање. Значи, болниот треба да се клистира. Најмалку, секој втор ден, имаме плитко и длабоко клистирање. Нема жал, нема страм. Има само да се спаси човечкиот живот. Клистирањата може да бидат повеќе типови, во зависност дали е тоа рак на дебело црево, дали е тоа за да се очисти организмот, дали е на панкреасот, Значи, без клистирање, без редовна столица, ние го чуваме во круг отровот кој повторно се враќа преку крвта, преку стомашната шуплина, повторно се враќа назад и ние ништо не сме направили. Се вртиме во круг. Ништо не правиме ако немаме. Ако оваа метода која предлага доктор Шуц и кај, која до сега докажува многу, а јас лично се убедив, убедив и се убедив, дека делува, Ако не ја правиме значи, сите овие постапки, јас мислам дека не можеме да имаме успех. Ништо не се прави делумично. Ракава јас, ако ја кренам, ништо не сум направила што сум ја кренала. Та треба ништо да користи, треба за ништо да ми служи. Телото наше е една целина, која не мора така да го гледаме треба многу често да бидеме на изложени на сонце, од еднаш, до, од еден минут до 15 минути. Е, многу често да бидеме со нозите директно на земја, да ја осетиме земјата. Ми е ладно. Методата на топло ладно во рок од 24 сати вриеш. Не ти треба ни тогаш ни јорган, ни греалка, ни ништо. Вежбањето, приеска да ска малце прелипав на друго, само да ставам една напомена за вежбањето. А, не само што треба тој што е болен да вежба, него тој што е покрај него да го тера да вежба. Затоа што многу тешко е. Самите сте помирале, може и главоволка, може и и с женските ќе добијат, па не можат ПМС, па по ПМС и така натака не се способни за ништо, а камо ли кога си болен. Но тогаш се треба да дадеш од себе. Да вежбаш, затоа што ако легнеш, ти си мртов. Мртов заради тоа што не сакаш повеќе да станеш, затоа што се сложуваш со таа ситуација, А како христијанин, кога ти дал Господ, ова е една напомена за едно девојче овде што седи. Кога ти дал Господ методи, кога си видела дека си излечена или одиш на тој пат, мораш да послужиш понатака. Мораме да му служиме на другите луѓе. Затоа што Господ која не повика, не, ги бира, не го бира начинот на кој ние ќе работиме. Само ни вели одете, работете, нашиот народ изгина во незнаење. Само да проверам да не рипнав некоја од методите формула за лечење, но јадење, нито добро. Е, сега уште ништо сакав да напоменам. Лутата, пиперка и лукот како и пелинот, се три основни работи кои нас најчесто ни велат немој луто за желудецот, немој луто за хемароидите, немој лук да јадеш, мирисаш кај што ќе одиш и така натака. Пелинот е, значи, се што е горшливо, се што е луто, се е за организма здраво. Лутото е тоа што дава циркулација, лукот е тој кој е антибиотик, Джумберот е тој кој му помага на организмот да нема нагони за повраќање, зашто го смирува организмот, желудесот да го смирува на тој начин. Крварењата внатрешни ги, ги спречуваат, а алоје вера која долго години беше интересна на нашиот пазар, барем за нашиот зборувам, а сигурно и секаде беше, последниве 10-15 години тоа се покажа лек број 1 во поглед на дебелото црево, а ние се, чест, се почесто имаме рак на дебелото црево. Значи, кога се прави клистирање и кога се помага на тој што има проблеми со дебело црево, значи се клистира после тоа со млака вода, со алоe вера и со има, има други, црвена детелина, зависи ка, на бокој правец отишол, отишол ракот и карциномот да се прошири. Јас тука би завршила. Ова е, е ги наброев најмалку шест методи по кои ние треба да живееме, по кои треба да се да живееме, велам, а да се лечиме, се знае како. Не мора ние да се клистираме. Можеме да се, да, да се клистираме еднаш во шест месеци, може да правиме е, <clears throat> е, чистење на организмот на шест месеци. Тоа најчесто се прави пролет и лето. Зошто да не го направи? Сите ние помалку е сек, после имаме торта и овакво и боз. Па треба после тоа нешто да направиме, да почнеме од овој момент, браќи и сестри. А јас е, веќе размислувам и имам план, а исто времено сме работеле со брат Горан, значи Светиот Дух работел со нас, и ако се најдеме на иста фреквенција, да бидеме на таја од 3 херца, Тогаш сме како деца и тогаш живееме во сегашноста. Да не мислиме на минатото, да не мислиме на еднината, да мислиме на сегашноста и да ја повлечеме колата. Амин.